Kote Anita? Li pa la. Li pa lakay li. Go. Kote Toma? Li kay Anita. Li nan kay la. Kote Louis? Li pa kay Anita. Li pa nan kay la. 3. Anita soti? Wi li sòti. Ti djo sòti. Wi li sòti. 4, Toma wè ti djo? Wi li wè li. Toma wè Anita? Non, li pa wè li. 5. Kote Anita ale? Ti Djo konnen? Non, li pa konnen. Ti Djo konn kote l ale? Non, li pa konn kote l ale. 6. Toma ap tann Anita? Wi, l ap tann li. Anita ap tann Toma? Non, li pap tann li.